18 skirsnis Šitos šlykščios karietos, kuriuose glūdi kažkokia niuri paslaptis, verčia filosofą susimastyti. Už jų slypi valdžia. Pirštu prikišamai čia demonstruojamas paslaptingas ryšys tarp gatvės tvarkytojų ir gatvės moterų. Žinoma, labai apgailėtina, kad viešai rodoma šlykštybė gali sukelti visuotinį džiūgavimą – kad begėdiškumu užgriozdinto nešvankybės mėgaujasi minę, kad policijos tarnyba virtusi piedestalų prostitucijai linksmina liaudį, ją užgauliodama, kad minę mėgsta spoksoti važiuojančią pro šalint keturių ratų, baisingą krūvą gyvų kūnų, apsikaršiusių blizgučiais ir skarmalais, purvinų ir tviskančių, veuksinčių ir dainuojančių, kad žiopliai ploja šiam visų įdų triumfui, kad liaudžiai šventi nešventi, jei gatvėmis nevažinėja policijos išleistos 20 galvės linksmybės gidros. Bet ką padarysi? Šitos vežimus su žmonių atmatomis, pasipošusiomis kaspinais bei gėlėmis pasmerkė ir amnestavo minios juokas. Visuotinis juokas vienas iš visuotinio papročių smukimo kaltininkų. Kai kurios nesveikos pramogos demoralizuoja liaudį ir paverčia ją tamsuomenę, o tamsuomeniai lygiai kaip ir tironams reikalingi jogdariai. Karalius turi Roklorą, o liaudis pajacą. Paryžius didelių beprotybių miestas įskyrus tos atvejus, kada jis tampa didžių idėjų sostinė. Karnavalas čia glaudžiai susijęs su politika. Reikia pripažinti, kad Paryžius mielai žiūri komedijos, kurią jam vaidina šlykštybė. Į savo valdovų, kada jis turi valdovus, jis reikalauja vieno – pagražinkite man purvą. Romoje buvo tokie pat papročiai. Ji mėgo Neroną, o Neronas buvo didelis pokštininkas. Kaip jau sakėme, atsitiko taip, kad viena tokia pasibjaurėtina kaukėtų vyrų ir moterų kekė, vežama didžiulio griozdiško vežimo, sustojo kairėje bulvaro pusėje tuo pat metu, kai vestuvių kortežas liovės judėjęs dešinėje. Karieta su kaukimis iš kitos bulvaro pusės pastebėjo lygiai priešai save kitą karietą, kurioje sėdėjo jaunoji. Žiūrėk, sušuko viena kaukė – vestuvis. Tai netikros vestuvis, atkirto antroji. Tikri vestuvininkai tai mes – Būdamas per toli, kad galėtų paerzinti vestuvininkus ir be to bijodamas policininkų, tie dvi kaukis nusigrėžė į kitą pusę. Beje, po valandėlį šis kaukių prisigrūdęs vežimas turėjo daug bėdos su minė, kurie ėmė švilpti ir šaipytis iš jų, tuo reikšdama, kaip priimta karnavaluose savo palankumą. Abiem ką tik kalbėjusioms kaukiams teko kartu su savo draugais stoti į mūšį prieš visą gatvę ir paleisti į darbą visus sviedinius į savo nešvankaus repertuaro – Reikėjo spirtis prieš blevizgas, kurias drėbė jas minę. Tarp kaukių ir minios įvyko rungtynės jaubingomis metaforomis. Tuo tarpu dvi kaukės iš to paties vežimo senoviško tipo ispanas milžinišką nosimi bei didžiuliais juodais ūsais ir liesa turgaus pardavėja, visa jauna mergina su juoda puskaukė taipgi pastebėjo vestuves ir kol jų bendrininkai vainojosi su praeiviais, tyliai kalbėjosi tarpusavį. Jų šnipždėsi nustelbė visuotinis triukšmas ir klegesys. Atviras vežimas su kaukėmis buvo visas šlapis nuo gūsiai sužeinančio lietaus. Vasario vėjas nešiltas. Dekoltuota mergina atsakydama ispanui kaleno dantimis juokis ir kosėjo. Štai jų dialogas. Klausyk, kągi tėtuli, matai tą senį, kokį senį? Antai pirmojoje vestuvių dardoniai iš mūsų pusės. Ta, kur ranka pasikabinės ant juodos kurlio? Taip, na tai kas? – Aš tikras, kad jį pažįstu. Nagi, tegu man nukerta guogė, tegu man liežuvis nupūva, jei aš nepažįstu to pamaivos. Šiandien Paryžiuje visi pamaivos. Ar negalėtum pamatyti nuotakos, jei pasistieptum? Ne. O jaunikio? Toje dardonėje nėra jaunikio. Mat kaip? Nebent tas antrasis senis. Gerai, pasistiepk ir pasistenk pamatyti jaunąją. Negaliu. Na tiek to. Bet tą senį, kur apsirišęs letina, aš tikriausiai pažįstu. Tai kas, kad pažįsti? Ką gali žinoti, gali prisireikti. Na, o man nusispjauti visus senius. Aš jį pažįstu ir pažink savo sveikas. Koks velnės jie atnešė į tas vestuves. Juk ir mes čia atsigrūdome. Iš kur važiuoja tos vestuvės? Ar aš žinau? Klausyk, ką? Tu turėtum atlikti vieną reikaliuką. Kokį? Išlipti iš mūsų dardonės ir pasekti tas vestuves. O kuriam galui? Reikia sužinoti, kur jie važiuoja ir kas per paukščiai. Šol greičiau žemyn dukrelė ir dumk paskui, tu juk žvitruolė. Negaliu palikti vežimo. Kodėl? Aš juk pasamdyta. Po velnių. Šiandien aš visą dieną turiu dirbti policijai persirengusi turgaus prekiautoje. Tiesa, jei išlipsiu iš vežimo, pirmas sutiktas inspektorius mane suims, pas žinai. Kurgi nežinosi. Šiai dienai mane nupirko faraonai. Taip, tai taip, bet tas senis mane erzina. Tave erzina seniai, juk tu nemergis čia. Jis važiuoja pirmoje karietoje. Tai ką? Jaunosios dardonėje. Na tai kas? Vadinasi, jis tėvas? O kas man darbo? Sakau tau, kad tėvas. Tėvas tai tėvas, didelio daikto. Klausyk. Ką? Aš negaliu pasirodyti be kaukės. Čia aš gerai pasislėpęs, niekas nežino, kad aš čia. Bet rytoj kaukių nebebus, rytoj pelenų diena, aš galiu įkliūti turėsiu lysti į savo skylę, o tu juk laisva, ne per daug, vis dėlto laisvesnė negu aš, gerai, o kas toliau. Turi pasistengti sužinoti, kur nuvažiuos tos vestuvės. Kur nuvažiuos? Taip, aš ir taip žinau. Kurgi? Į mėlynoje laikrodžio gatvę. Pirmiausia, toji gatvė visai ne į tą pusę. Na, tai į vyno prieplauką, o gal kur kitur. Tai jų dalykas, vestuvininkai važiuoja kur tik nori. Tas taip, bet sakau tau, kad turi pasistengti man sužinoti, kieno tos vestuvės, prie kurių pritapęs tas aisenis ir kur jie gyvena. Dar ką prasimanys, jokinga, nagi pamėgink po savaitę surasti vestuves, kurios per užgavėnės važiavo Paryžiaus gatvėmis. Ieško kada to šieno kūgija, negi tai įmanoma. Vis tiek reikia pasistengti, girdi azelmą. Abi ekipažų voros pradėjo judėti priešingomis kryptimis abiejose bulvaro pusėse – ir jaunosios dardonė dingo kaukių karietai iš akių. Antras skyrius Žano Valžano ranka vis dar parišta. Įkūnyti savo svajonę, kantą tai lemta. Tie laimingieji turbūt numatomi ir išrenkami danguje, ir mes visi patys to nežinodami esame kandidatai. Angelai balsuoja. Kozetė ir Marius tapo išrinkti. Merijoje ir bažnyčiai Kozetė buvo nuostabiai, tiesiog jaudinamai žavinga – ją aprengė tusenį padedama Nikoletis. Kozetė buvo su belgiško gipiūro suknelė ant baltos staftos pavilkinio su angliškų mesginių šydų, perlų vėrinių ir apelsinų žiedų vainikų. Viskas buvo balta ir šiame baltume įtviskėti atviskėjo. Prakilnus jos tyrumas spinduliuodamas virto švitėjimu, atrodė lyg žemiškoji mergelė jūsų akise virstų deive. Gražus Marijaus plaukai buvo išpamaduoti ir iškvėpinti. Pro tankės garbanas vienur kitur galėjai žiūrėti baltus randus, barikadoje gautų žaizdų žymės. Senelis, kurio apdaras ir manieros labiau negu bet kada atspindėjo barasų laikų grakštumą ir gašnumą, didingai iškėlęs galvą vedė už parankis kozetę. Jis pavadavo Žaną Valžaną, kuris su savo parištą ranka negalėjo vesti jaunosios. Žanas Valžanas jodais rūbais ėjo paskui juos ir šypsojosi. Ak, ponas Fošlevanai, kalbėjo senelis, kokia puikiai diena – Aš balsuoju už visų sielvartų ir širdgėlų panaikinimą. Reikia, kad nuo šios dienos niekur nebūtų vietos liūdėsiui. Aš skelbiu visuotinį džiaugsmą velniai rautų. Blogis neturi teisės egzistuoti, nejaugi yra pasaulyje nelaimingų žmonių. Iš tiesų tai gėda žydrajam dangui. Blogis kyla ne iš žmogaus, nes juk žmogus iš esmės yra geras. Svarbiausia žmogiškųjų nelaimių valdymo centras yra pragaras, kitaip sakant, šetono tuilery rūmai. Aš turbūt kalbu kaip tikras demagogas, tiesa. Kągi, aš nebeturiu politinių įsitikinimų. Tegu visi žmonės būna turtingi, tegu džiaugiasi gyvenimu, štai ir viskas, ko aš noriu. Po visų apieigų, kada jaunieji ištarė prieš merą ir prieš dvasininką visus reikalingus taip, pasirašė metrikų knygoje municipalitete ir Zakristijoje, pasikeitė žiedais, paklūpoje greta vienas antros milkalų dūmose, po balto muaro baldakimu – Kada jaunieji Marijus juodais rūbais kozetė baltais iškilmingai vedami šveicoriaus su pulkininkiškais antpečiais, garsiai stuksenančiai grindis savo lebardą ir keldami visuotinį pasigerėjimą bei pavydą, susėmė už parankių ėjo tarp dviejų eilių susižavėjusių žiūrovų pro plačiausiai atidarytas bažnyčios duris prie karietos, net ir tada kozetė dar negalėjo patikėti, kad jau viskas baigta. Jie žiūrėjo į Marijų, žiūrėjo į minę, žiūrėjo į dangų, ji tarytum bijojo pabusti iš miego – Nuostabos pilnas neramus jo žvilgsnis teikė jai kažkokio žavesio. Namo jėdu grįžo vienoje karietoje. Marijų šalia kozetis, pona Žilnormanas ir Žanas Valžanas sėdėjo priešais juos. Tetai Žilnorman teko pasitenkinti kuklesnė vieta ir ji važiavo antroje karietoje. Na, vaikai, kalbėjo senelis, dabar jūs, ponas baronas ir ponia baronienė su 30 tūkstančių livrų rentos. Kozetė pasilenkusi Prie Marijos ausie švelnių angeliškų balsų jam sušnipždėjo. Vadinasi, tai tiesa, aš Marijaus žmona, aš esu ponia tu. Tie dvi būtybės švietė džiaugsmu, jos sulaukė nepakartojamos, nebesugražinamos akimirkos. Pasiekė viršūnę, kur pražydus jaunystė susilieja su pilnutinė laimė. Kai buvo pasakyta Žano Kruvero eilėse, jiems abiem, kartu paėmus, nebuvo ne keturiasdešimties metų. Tai buvo palaimintos jungtuvės. Tie du vaikai priminė dvi lelijas. Jiedu nežiūrėjo vienas į antrą, o vienas antrų gerėjosi. Kozetė Marijus atrodė aureolis apgaubtas, Marijus matė kozetę ant piedestalo. Ir kažkur nepasiekiamoje tolybėje šitoj aureoliai ir ant šito piedestalo, kozetėj dulsvame rūke, Marijui blizgėjime ir liepsnose, tarsi dviguboje apoteozėje vaidenusi kažkas idealaus, kažkas realaus – svajų ir bučinių derinys, vedybinis guolis. Visos jų kančios dabar jiems atrodė lyg kažkoks svaiginantis kliedas. Jiems regėjusi, kad sielvartai, nemigos naktys, ašaros, nerimas, siaubas, neviltis, virtę glamonėmis ir spindėsiu, artėjančią žavingą valandą darė dar žavingesnę, ir kad negandos buvo nelyginant tarnaitis, kurios rengė jų džiaugsmą didžiai šventiai. Po ilgos meilės agonijos jie pagaliau įžengė į dangų – Abiejų sielos svaigo tuo pačiu svaiguliu, tik Marijus jautė aistrą, o kozetė drovumą. Jėdu tyliai išnipždėjosi, aplankysime savo sodelį pliume gatvėje. Kozetės suknelės kraštas dengi Marijaus kelį. Tokia diena tai nenusakoma svajonės ir realybės mišinys. Jau pasiekiai, ko troškai ir dar kažko lauki. Dar turi laiko spėlioti apie savo ateitį. Koks – neišreiškiamas jausmas pačiame vidurdienį svajoti apie vidurnaktį. Dviejų širdžių palaima lėjusi per kraštus įminė ir kėlė praeiviams džiaugsmą. Sent Antuano gatvėje, priešai švento povilo bažnyčią pro šalėje žmonės sustodavo pro karietos langus pasigėrėti apelsinų žiedais, virpančiais ant kozetės galvos. Pagaliau jie grįžo į namus į Kalvarijos eserų gatvę. Vesdamas už parankis kozetę, džiūgaudamas ir laimingas – Marijus lipo tais pačiais laiptais, kuriais jis kadaise buvo užneštas vos be gyvas. Susirinkę prie durų Elgetos dalinusi gausiai išmaldą ir laimino jaunuosius visur gėlės, gėlės, namai kvepėjo nemažiau kaip bažnyčia, po smilkalų kvapo rožių aromatas. Įsimylėjusiai įtarėsi girdį kažkur aukštybėse gėdojimą, jų širdyse buvo dievas, Ateitis jiems atrodė kaip žvaigždėtas dangaus kliautas, viršum savo galvų jie dumatė tekančio saulės nutvieksta horizontą. Staiga išmušė laikrodis. Marijus pažvelgė į žavę nuogą kozetės ranką ir rausvą jo sodą, vos matoma pro korsažo nėrinius, ir kozetė pagavus jo žvilgsnį visą nukaito. Buvo sukviesta daug senų Žilnormano šeimos bičiulių. Visi smelkėsi prie kozetis. Kiekvienas geidė pirmas pavadinti ją – ponia baronienė. Karininkas Teodilas Žilnormanas, dabar jau kapitonas, buvo taip pat atvykęs iš Šartro, kurio įguloje jis tarnavo dalyvauti savo pusbrolio konmersy vestuvėse. Kozetė jo nepažino. Bet ir jisai išlepintas pasisekimo moterų tarpė tiek tie atsiminė Kozetė, kiek ir visas kitas. Pasirodo, aš neklydau, kad nepatikėjau tomis paskalomis apie Uloną, kalbėjo savo vienas senasis Žilnormanas. Niekados kozetė nebuvo tokia meili Žanui Valžanui. Laimė spinduliavimų ji neatsiliko nuo senojo Žilnormano. Kai pastarasis lėjo savo džiaugsmą aforizmais ir sentencijomis, jis kleidė it kokią kvapsnį meilę ir švelnumą. Laimingas trokšta, kad visi būtų laimingi. Kalbant su Žanu Valžanu, kozetis balse suskambėdavo švelnios intonacijos iš tų laikų, kada ji tebe buvo dar maža mergyti jinai glamonėjo jį savo šypseną. Vestuvių puota įvyko valgomajame. Akinanti šviesa būtinas pagardas kiekvienai dideliai šventijai. Laimingieji nepripažįsta ūkanų ir patamsių, jie nenori atrodyti juodi. Naktis juos viliojo, bet tamsa niekados. Jei nėra saulis, reikia ją sukurti. Valgomasis tačiai žiūrėjo šviesomis. Viduryje viršum stalo užtiesto akinamai baltas staltėse – Kabojo venesijietiškas jėtynas su sidabriniais skridinėliais po žvakėmis ir visokiausiais įvairias palviais paukščiukais, mėlynais, violetiniais, raudonais, žaliais, sutūpusiais tarp žvakių. Aplinkui sėtyna žirandoliai, sienose trišakis ir penkiašakis žvakidis, stiklas, krištolas, taurės, įvairiausi indai, porcelianas, fajansas, glazūra, auksas, sidabras – viskas tviskėjo ir džiugino akį. Tarp kandelabrų iš vien puokštis, ten, kur nebuvo šviesos, mirgėjo gėlis. Prieš kambaryje trys smuikai ir fleita tyliai griežė Haidno kvartetus. Žanas Valžanas sėdėjo salone ant kėdės prie pat durų, kurių viena pusė atsidarydama jį beveik uždengdavo. Keletas minučių prisėdant ustalo, kozetė tarsi netikėtai kažką prisiminusi pribėgo prie Žano Valžano. Nusilenkė jam gilių reveransu, abiem rankom įskleisdama savo vestuvinę suknę – ir su šelmišku meilumu paklausė, tėtuši, ar jūs patenkintas? Taip, atsakė Žanas Valžanas, aš patenkintas. Jei taip, tai reikia juoktis. Žanas Valžanas juokėsi. Po kelių akimirksnių Baskas pranešė, jog pietus paduoti. Paskui poną Žilnormaną, kuris vedėsi už parankis kozetę, svečiai suėjo į valgomą ir pagal nustatytą tvarką pasklido aplinkui stalą. Į dešinį ir į kairę nuo jaunosios buvo pastatyti du dideli krėslai. Vienas ponui Žilnormanui, kitas Žanui Valžanui. Ponas Žilnormanas atsisėdo. Antrasis krėslas liko tuščias. Visi ieškojo akimis pono Fošlevano. Jo nebebuvo. Ponas Žilnormanas paklausė Baską, tu žinai, kur ponas Fošlevanas? Taip, ponė, atsakė Baskas. Ponas Fošlevanas man liepė pasakyti ponui, kad jam truputį skauda sužeista ranka ir kad jis negalės pietauti su ponu baronu ir ponia baronienė. Jis prašė atleisti jam – ir pasakė, jog ateis rytoj rytą. Jis ką tik išėjo. Tuščias krėslas valandėlį aptemdė vestuvių pokilio linksmumą, bet jei trūko pono Fošlevano, tai čia pat buvo ponas Žilnormanas, o senelis spindėjo už du. Jis pareiškė, kad jeigu ponas Fošlevanas blogai jaučiasis, tai protingai daras, kad einas anksčiau gulti, tačiau nieko rimto jam nesa, tik nedidelė popa. To paaiškinimo užteko. Be to, ką reiškia vienas tamsus kampelis tokioje džiaugsmo jūroje – Kozetė ir Marijus gyveno vieną iš tų palaimingo egoizmo valandų, kada žmogus sugeba jausti vien tik laimę. Bet to ponui Žilnormanui atėjo į galvą puikiai mintis, po šims tarėjais, kamgi tas krėslas turi stovėti tuščias. Eikšen, Marijau. Teta nors ir turi teisų į tave, leis tau čia persisti. Šitas krėslas kaip sykis tau. Tai visiškai teisėta ir labai miela. Fortunatas šalia Fortunatos laimingasis šalia laimingosios latiniškai. Visas stalas ėmė ploti, Marijus atsisėdo šalia kozetės į Žano Valžano vietą ir viskas taip susitvarkė, o kozetė, kuri iš karto buvo nuliūdusi, kad Žanas Valžanas jos paliko, galų gale pasijuto patenkinta. Kozetė nebūtų gailėjusi nie paties dievo, jeigu jo vietą būtų užėmęs Marijus. Ji uždėjo savo gražutę atlasinę kurpelę apautą kojytę ant Marijaus kojos. Kai tik krėslas buvo užimtas – Pona Fošlevaną visi užmiršo, niekas daugiau jo nebepasigėdo. Po penkių minučių visas stalas nuo vieno lygi kito galo linksmai juokėsi ir visa kita pasaulyje buvo pamiršta. Padavus desertą, pona Žilnormanas atsistojo, pakėlė taurę šampano, kurią buvo prisipylęs iki pusės, kad neišlaistytų savo drebančiomis 92 metų senio rankomis, ir paskelbė tostą už jaunųjų sveikatą. Šiandien jūs neįsisuksite iš dviejų pamokslų, sužuko jis. Rytą klausytis klebono, vakare teks pasiklausyti senelio. Dėmesio. Aš noriu duoti jums patarimą. Dėvinkite vienas kitą. Ilgai aš neketinu tuščia žodžiauti, einu tiesiog prie reikalo. Būkite laimingi. Nėra pasaulyje išmintingesnių sutvėrimų, kaip porelė balandžių. Filosofai moko, žinokite saiką malonumams, o aš sakau. Duokite jiems valią, džiaukitės, kiek patinka, mylėkitės kaip velniai – būkite bepročiais, filosofai tauškia niekus. Visą jų filosofiją aš norėčiau sugrūsti jiems atgal į koserę. Argi gali būti gyvenime per daug kvapsnių, per daug įsiskleidusių rožių, per daug čiulbančių lakštingalų, žalių lapų, aušuros gaisų? Argi galima per daug karštai mylėtis, ar galima per daug patikti vienas kitam? Saugokis Estela, tu per daug žavi, saugokis nemorinai, tu per daug gražus, kokia kvailystė. Argi galima per daug glamonėtis, per daug gerėti, žavėtis vienas kitu, ar galima per daug džiaugtis gyvenimu, būti per daug laimingam? Žinokite saiką malonumams, nuolankiai dėkoju, šalin filosofų ždžiugauti, štai kur išmintis. Džiūgaukit jūs, džiūgaukim ir mes. Ar mes laimingi todėl, kad esame geri, ar geri todėl, kad esame laimingi? Kodėl garsusis briliantas vadinasi Sansi? Ar todėl, kad priklausė Arledė Sansi, ar todėl, kad sveria 106 karatus? Sansi – žodžių žaismas. 106. Iš kur aš galiu žinoti? Gyvenime pilna tokių problemų. Svarbiausias dalykas turėti Sansi – ir mėgautis laimę. Tad būkime laimingi, nesimaivydami ir negudraudami. Aklai klausykime saulės. Kas yra saulė? Tai meilė. O kas sako meilė, ta sako moteris. Štai pagaliau jūs žinote, kas yra visa galybė. Tai moteris. Paklauskite mūsų demagogą Marijų, ar jis nėra mažosios tironės kozetės vergas ir dargi savo paties norų bailys. Moteris – Joks Robespieras neišlaiko valdžios, o moteris viešpatauja nuo amžių. Aš, royalistas, pripažįstas tik šitą karalienę. Kas yra domas? Tai karalystė, kurioje valdė Jėva. Jėvai negali būti jokių 89 metų. Buvo karaliaus skeptras su lelijo žiedu, buvo imperatoriaus skeptras su gaubliu, buvo geležinis karolio didžiojo skeptras, buvo auksinis Liudviko didžiojo skeptras – ir revoliucija visus juos sulamdė dviem pirštais į čiaudinį skatiko vertė žaislelį. Jų nebėra, jie sulaužyti, sutrypti, skeptrų neliko neženklo. Bet pamėginkite sukelti revoliuciją prieš neriniuotą nosinaitę, iškvepintą pačiulę. Norėčiau pamatyti, kaip jums sektusi. Nagi pamėginkite, kodėl ji tokia stipri, todėl, kad ji tik tai skepetėlė ak, jūs gyvenate 19 amžiuje, na tai kas? O mes gyvename 18 ir buvome tokie pat kvaili kaip ir jūs. Neįsivaizduokite, kad jūs atvertėte visą pasaulį, jeigu mūsų mirtlygę pradėjote vadinti cholerą, o mūsų šokį būrė kačiučia. Kas bebūtų, mylėti moteris teks visais amžiais. Kertu lažybų, kad ir jūs nuo jų nepaspruksite. Šitie velnio sutvėrimai tai mūsų angelai – Taip, meilė, moteris, bučinys, tai užburtas ratas, iš kurio dedu galvą, niekas jūsų neištruks. O dėl manęs, tai aš mielai jį sugrįžčiau. Kas iš jūsų matė, kaip tramdydama visas audras, apžvelgdama bangas, nelyginant moteris, kyla į aukštybę žvaigždė venera, didžioji dangaus bedugnis koketė, okeano selimena. Okeanas tai rūstusis alcestas. Nuoroda. Selimena – aukštuomenės koketė, Alcesto mylimoji, Moliero mizantropas. Nuorodos pabaiga. Na ir kągi, gali jis niurnėti, kiek nori, vos tik pasirodo Venera, jisai turi nusišypsoti. Tasai abojas gyvulys pasidaro nuolankus. Visi mes tokie. Pyktis, audra, perkūnai ir žaibai, putų purslai iki padebesų. Bet vos tik pasirodo moteris, vos tik pateka žvaigždė, pulkite kniūpsti. Prieš pusę metų Marijus kovėsi. Dabar jis veda ir gerai daro. Taip, Marijau, taip, Kozetė, jūs teisingai darote. Drąsiai gyvenkite vienas dėl kito, miluokitės, bučiuokitės, nors mes ir sproktume iš pavydo, dievinkite vienas kitą, rinkite savo snapeliais visus laimės šapelius, kokie tik yra šioje žemėje, ir sukitės iš jų gūštą visam gyvenimui. Mylėti, būti mylimam, velniai rautų jaunystėje, tai juk toks mielas stebuklas – Neįsivaizduokite, kad jūs pirmieji tai išgalvojote. Aš taip pat skrajojau po dausą, svajojau, dūsavau. Mano siela taip pat skendijo mėnesienoje. Meilė tai šešių tūkstančių metų kūdikis. Meilė turi teisę nešioti ilgą žilą barzdą. Matuzalis tik piemburnis palyginus su kupidonu. Štai jau 60 amžių, kai moterį ir vyrą gelbė iš bėdos abipusė meilė. Velnes klastingas – Jis užsidegė neapykantą žmogui, žmogus dar klastingesnis. Jis pamilo moterį. Mylėdamas jis daugiau patyrė laimės, negu velnės pridarė jam nelaimių. Ši gudrybė išrasta dar žemiškojo rojaus laikais. Mano bičiuliai, išradimas senas, bet jis amžinai lieka naujas. Naudokitės juo. Būkite Dafnis ir Chloja, kol ateis laikas tapti Filemonu ir Baukide. Nuoroda. Dafnis ir Chlodė įsimylėjo piemenėliai, to paties pavadinimo senovės graikų rašytojo Longo, tarp antrojo ir ketvirtojo amžiaus, romano personažai. Filemonas ir Baukidė, vyras ir žmona, iki gilios senatvės švelniai mylėjo vienas kitą. Nuorodos pabaiga. Gyvenkite taip, kad būdami vienu du, nieko daugiau netrokštumėt, kad kozetė būtų Marijų saulė, o Marijus kozetiai visata. Kozete, vyro šypsena, tebūnie tau kaip giedras rytas, Marijau, žmonos ašaros, tebūnie tau kaip rudens dargana. Ir tegu jūsų gyvenime niekad nesti darganotų dienų. Jūs ištraukite loterijoje laimingą bilietą, meilę, apvainikuotą santuką. Jums atiteko pas didžiausias laimėjimas, saugokite jį kaip akies vyzdį. Užrakinkite jį, neikvokite jo, dievinkite vienas antrą ir siūskite visą kitą povelnių. Tikėkite mano žodžiais, jos diktuoja sveikas protas, sveikas protas negali meluoti, melskitės vienas kitam. Kiekvienas savaip garbina Dievą, tai trenkia mane per kūnas, jų geriausias būdas garbinti Dievą tai mylėti savo žmoną. Aš tave myliu, štai mano katekizmas. Kas myli, tas Dievo baimingas. Mėgstamajame Henriko ketvirtojo keiksmažodyje šventumas jungiamas su išgertuvėmis ir lėbavimu Ventre sengry, pažodžiui šventai kirtas pilvas. Aš nesu tokios religijos pasiekėjas. Čia pamiršta moteris. Iš Henriko ketvirtojo to aš vis dėlto nesitikėjau. Mano bičiuliai, tai gyvoja moteris. Aš senis, kaip žmonės sako, bet štai kas stebėtina. Aš jaučiu, kad jaunėjau. Aš mielai vaikščiočiau po miškus ir klausyčiausi piemenėlių birbynis. Tų dviejų vaikų grožis ir laimė mane svaigina. Aš pats mielų norų Veščiau, jei tik kas eitų už manęs. Neįmanoma įsivaizduoti, kad Dievas būtų sutvėręs mus kokiam nors kitam tikslui. Dievinti, dabintis, burkuoti kaip balandžiui rėštis, sparną kaip gaidžiui, bučiuotis ir glamonėtis nuo ryto iki vakaro, čiūstytis prie savo žmonelę, didžiuoti, išdžiūgauti, puikuoti, štai kur gyvenimo tikslas. Ar jums tai patinka ar ne, bet štai apie ką mes galvojome anais laikais, kada buvome jauni. Ajajai, Kiek žavingų moterų buvo tada, kiek grakštuolių, kiek švelnuolių. Nemažai aš pridariau eibių jų širdyse, taigi mylėkitis. Jei žmonės nesimylėtų, tai aš tikrai nesuprantu, kam būtų reikalingas pavasaris. Na, o aš pats tokiu atveju prašyčiau visą gali dievą atsiimti ir uždaryti savo sandėlyje visus gražius tvarinius, kuriuos jis mums rodo, ir gėles, ir paukščius, ir gražias merginas. Mano vaikai, priimkite senio palaiminimą. Vakaras praėjo gyvai linksmai maloniai. Puikiai senelio nuotaika davė toną visai šventiai. Beveik šimtą mečių savo linksmumu jis užkrėtė visus svečius. Truputį buvo šokta, daug juoktasi. Vestuvės praėjo tikrai nuotaikingai. Jas drąsiai būtų buvę galima pakviesti ir geruosius senosius laikus. Tarp kitko jiems čia ir atstovavo pono Žilnormanas. Po triukšmo stojo tyla, jaunavežiai dingo. Netrukus po vidurnakčio Žilnormano namai virto šventovė. Čia mes nutylame. Ant vestuvių nakties lenkščio stovi angelas ir šypsosi pridėjęs prie lūpų pirštą. Siela paskesta susimastime prieš tą maldyklą, kurioje vyksta iškilmingos meilės apeigos. Viršum tokių namų turėtų pasirodyti pašvaisti. Jose sutelktas džiaugsmas toks spindulingas, kad turi prasiskverbti pro sienų akmenis ir praskaidrinti nakties tamsą. Negali būti, kad ši didi likimo nulemta šventi neskleistų į erdvę dangiško šviesos. Meilė tai dieviška žaizdras, kuriame susilieja vyras ir moteris. Iš jo žaizdro išeina viena trilypė tobula būtybė, žmogiškoji trejybė. Vienos sielos gimimas iš dviejų turi sujaudinti nežinomybę. Milimasis tai kunigas. Užburta nekaltą mergelę pagauna magi baimė. Kažkokia dalelė šito džiaugsmo pasiekia ir dievą – Kur tikros sutoktuvės atseit, kur meilė, ten idealo šviesa. Vedybinis guolis tarsi aušros spindulys tamsybėje. Jeigu mirtingojo akiai būtų leista regėti šiurpulingas ir nuostabes ant gamtinio pasaulio vizijas, galimas dalykas, jog mes pamatytume, kaip nakties dvasios tos sparnuotos nepažįstamos būtybės, to žydros atklydėlis iš neižvelgiamų sferų plevena nelyginant spiečius tamsių šešėlių – aplink tą nušvietusi namą, šipsodamosi, laimindamos ir su žemiškos laimės atspindžių savo dieviškose veiduose, rodydamos vienos kitoms drovę ir sumišusią nekaltą jauną bedę. Jei šią šventą valandą aistra apsvaigė jaunieji, būdami tikri, kad jie vieni įsiklausytų į tylą, jie išgirstų kambaryje tylutėlis sparnų plastėjimą. Kur tikroji palaima, ten turi dalyvauti angelai. Šio tamsaus alkovos kliautai visa dangaus platybė. Kai meilės pašventintos lūpos susilėja gyvybę kuriančiame pabučiavime, negali būti, kad šitas žodžiais nenusakomas bučinys nesuvirpintų slėpiningo žvaigždyno erdvės.